<clears throat> Божи благослов и поздрав од, и од мене до сите вас. Некако скоро цела недела ме, ме маче некоја а, настинка, меѓутоа Господ тоа што го е најпотребно дава сила. како што е потребно сега, за да ви послужам преку неговата реч. <clears throat> Инако имаше интерес за оваа тема. А, интересно е што е интересна темата, е релаксирачка, би рекол, иако има многу што да се научи од овој познат лик библиски. И се прашувам што е па толку интересна. Интерес, интересен е како лик за децата, затоа што наистина самата случка е интересна, ама би рекол за нас возрастните е интересен овој случај, затоа што веројатно овој лик некако не е толку многу близок на нас, луѓето, на нашата грешна природа, затоа што всушност такви сме. И е уште една прилика да се огледаме какви сме, ама и да се поучиме <clears throat> дека да се утешиме на некој начин дека има излез и за нас и да се охрабриме дека навистина Бог прави чуда и со овакви луѓе какви, каков што е овој лик. Инаку станува збор за синот Аматиев <laughs> ова може би не ви кажа многу, затоа што овој амат е спомна само два пати во Библијата, или, а, односно, е од а, Завулон, од племето Завулон, значи. Живее во времето на царот Јеровоам, ама оној втори, Јеровоам, кога Израел на некој начин ќе доживее еден повторен просперитет, не таков како во времето на Соломон, во времето кога Асирија слабе, во својата мок, значи од прилика некаде 2800 години назад, вркајќи се, пред 2800 години се случува овој настан, ликот живее близу <clears throat> покрај Галилејското море или езеро, <clears throat> како сакате, и ја би го нарекол Галено Јонче. <laughs> Знаете, има македонско име, Јонче, имам друга, јас имам друга во Свети Николе, се вика Јонче, и може да го да наречеме а, Јонче гулапчето, затоа што во превод Јона значи гулап. И тоа нема да го ословуваме како Јонче, затоа што може би тоа ќе предизвикува неозбилност, темата е сепак озбилна, иако е релаксирачка, како што кажав, меѓутоа има што многу да се научи од неа и А, значи, наредните 3, 4, па може би и повеќе, предавања ќе бидат поврзани со Јона. Има многу што да се научи, како што кажа од овој лик. Па да отвориме во книгата на пророк Јона. <clears throat> Ќе го најдете пред Михеј, ако тоа ви олеснува, да го пронајдете. А ми ќе го најдете пред Наум. Значи, книгата на пророк Јона, ако имате <clears throat> превод од Константинов, тоа ви е 926 страна. Значи, кажавме од прилика која, значи, каде живее, во кое време живее Јона. И ќе читаме од првиот стих. Господовото слово му дојде на Јона, синот Аматиев, и му рече, стани оди во Нинивија, град голем, и викај против него, зашто нивното зло се воздигна пред моето лице. Јона е повикан, му доаѓа Господово Слово да оди и да ги каже гревовите на Ниневија и да објави казна која што ќе дојде доколку значи, не се покајат. Знаете, зашто оваа тема е битна и за нас и колку многу можеме ние како луѓе да се поистоветиме со овој лик во ова последно време. Што ни кажува, што ни порачува Исус во на крајот од Евангелијето од Матеј. Значи, ќе држиме прст овде во книгата на Јона, но да ги прочитаме овие <clears throat> завршни зборови од Евангелието според Матеј. и 19 стих од 28 глава Матеј. Тогаш Исус им се приближи и рече, дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Ова е исто многу битно, затоа го читам овој стих. Дадена ми е сета власт на небото и на земјата. И така, одејки, значи одете, направете ги сите народи мои ученици, крштевајки ги во името на Таткото, на Синот и Светиот Дух, учејки ги да пазат се што сум ви заповедал. Ова е налогот кој што ни е даден нам и на сите генерации предходно, да одиме и да проповедаме, да ја однесеме веста, добрата вест, радосната вест, до сите народи, до сите колена. Затоа стои Исус, чие што власт и на небото и на земјата му е дадена, ја има целата власт, и уште и некоја брови вели, и еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Еве зашто Јона е интересен за нас. Јона исто добива налог од Господа, го прима Господовото Слово, и Господовото Слово вели, оди во Нинивија во главниот, во престолнината Асирска, оди и проповедај го Словото. За разлика од Исаја, кој што, кога бил допрен од Божјата милост, ќе каже, еве ме мене, Господи, испрати ме мене. Јона ќе каже, со други збори, еве ме мене, ама испрати друг во Ниневија, јас не одам. Имал повеќе причини Јона зашто не сакла да стапне таму, како што спомнав не случајно, било од племето Завулон. А то се наоѓа меѓу племињата кои што се нај на север и биле најверојатно сигурно највеќе на удар на асирците и често пати го окусиле тој нож, тој меч асирски. И знаете, на Јона му дошло како дојчеме на еден во за време на Втората светска војна, да му речете, оди во Берлин и проповедај го Словото, за да се спаси народот во Германија. Така му изгледало на Јона. Уште се прашувал што има Господ со овие незнабожци, што воопшто има работа Господ со овие незнабожци. За нив не е спасението. Ние сме избрани, ние сме предодредени. И наистина повикот, како што му е упатена на Јона е, е личен. Ние сите сме примеле повик од Господа во нашиот живот. Можеме да се присетиме секој на својот повик. Јас би кажал само еден краток деталј, значи момент од тој повик, што сум го примел од Господа, А, значи, се случи негде 1991 година, <clears throat> кога знаете, се случија многу превирања во тоашна Југославија, започна војната, а јас бев што току завршил средно и се очекуваше повик за војска. Баш во значи, вирот на војната. И фала на Бога, за радост на мојот татко, па и за моја радост, меѓутоа се испостави повеќе од, од еден друг аспект радост, затоа што не ме собраа во војска, се запишав на електро факултет. Значи, од тој аспект за моја радост, а за радост на мојот татко, затоа што тој очекуваше да, да бидам кој знае што, може би се още очекува. Но Господ тогаш ми упати повик. Во тие моменти кога беше се црно пред мене, затоа што завршив за две недели, значи си собрав парталите, си отидов дома и толку беше од електрофакултетот. А, <laughs> значи, имам во индексот, ама баш ништо. Не знам ни кај ми е. Јас тогаш го добив повикот. Имено, после толку години, кој, кој знае колку пати сум бркнал во таа фиока дома и сум го забележал а, од тој нов завет, малечок нов завет, налик на е сега, нови што ги направија. А, и секојаш си велев, ова не е за мене, ова поповите што чатат таму, тоа е веројатно книга нивна таму, попска. Меѓутоа, тогаш, во тие моменти, тогаш бил мигот, чудни се господовите патишта, нели? Јас ја отварам таа книга, тој нов завет, и читам. И во таа темнина, да кажам, тој мрак, кој што веројатно не, од кој што веројатно не бев зафатен само јас, нели, лично во моите животни патишта, туку и цела Југославија тогаш, затоа што не знаевме што и како и докаде ќе оди сета, сета таа војна, блесна тој зрак на светлина. И јас бев повикан тогаш, меѓутоа, можеби слично на Иона, <clears throat> не бев спремен и го фатив бродот за Тарсис. А, еве зошто уште еднаш Јона е интересен лик, затоа што денеска бродот за Тарсис е се уште многу популарен и популарна дестинација. Значи, бегање од Божето присуство. Само да напоменам уште еден факт, а, затоа ќе свртиме во Наум, значи следниот книгата на пророк Наум, после Михи, па доаѓа Наум во третата глава, а, за да имаме представа за каков град станува збор. Ниневија. Наум трета глава од први стих. Тешко му на крвничкиот град. Опишен е како крвнички град. Полне со лаги и грабеж. Беззаконие, тотално. Тој не прекратува со ограбувањето. Слушајте, плускање на бич, слушајте тропање на колца, коњите се издигаат, колите поскокнуваат, коњениците јаваат, Мечеви блескаат, копја светкаат, многу раните, мноштва на мртви, трупови, до недоглед се сопнуваат на трупови. Па потоа спомнува и блудство во четвртиот стих. Видите каков град бил Нинивија. И сега, Бог ве праќа, ви доаја слово од Бога, да одите и таму да пробојават. Не знам дали Има денеска многу опаки безбожни градови ни светот, ама ваков опис на град, што за може би е сличен некој тамо северно-мексикански град, како што слушаме често пати, глави летаат буквално меѓу тие наркокартели и нивните борби, баш колежи, трупови, што ли уште не се случува тамо, значи, во борбата за за пари, лесно, лесни пари, така да кажам. тоа како и да е, било страшно место за да се поиде и да се проповеда. И плюс тоа голем град се вели во третата глава од Јона, значи третиот стих, се вели за Ненивија дека беше голем град три дни одење. бил еден од најшироко распространетите градови. Три дни одење. И оние 120.000 кои што се спомнати, според некои коментари, може да предпоставиме дека станува збор само за деца, кои што не знаеле што име лева, што име десна рака. Чи значи, може би станува збор за пола милион, може би за повеќе народ. Како и да е. Го прима Јона словото и тој стана, ама не стана за да, да оди во Ниневија, стана за да побегне во Тарсис од Господовото присуство. Многу тажно. Но денеска ништо не е по-различно од ова. Колку ние го слушаме налогот Божи. <clears throat> Замислете, се спуштил долу, вика, во, слезе во Јафа, пристаниште, каде што нормално можел да најде брод, и најде брод што пловеше за Тарсис. Нити имал интернет Јона, па за да провери како е распоредот на, на пловидбите, па знаете и многу, мислам, редки биле пловидбите. Една пловидба до Тарсис трајала 6 месеци, плюс тоа се пловело во период кога било мирно морето, така да, што знам, предпоставки, може да 1, 2, 3, брода имало годишно, од каде знам. И Јона се спушта во Јафа и оп, еве го бродот за Тарсис. И иако бега од Божето присуство, знаете, често пати ние го имаме овој проблем, свикам, ао, еве, еве, видите како е се подмачкано, се е, еве и брод, супер. Така е Божја воля. Дали некојаш така си ги толкуваме настаните и околностите во нашиот живот? Иако сме свесни, знаеме дека бегаме од Бога. Бог го праќа на исток, Нинивија, кој што е некаде околу 1000 километри у правесна. Значи, Ирак, денешен, на исток, а тој ќе е брод за 3000 километри, најкрајното познато место што му било во тогашниот свет, Тарсис, во Шпанија. Значи, на запад. И денеска некако сите тие бродови одат на запад. И луѓето речат, па, подобар живот. А иако може би Бог не праќа на исток и тоа, може би штип кочени, не мора да биде ни нивија. <clears throat> Затоа и денеска се популарни тие бродови за Тарсис. А видите за каков град станува збор. Еремија 10.9. Еремија отворете 10.9. Сребро исковано во листови, увезено од Тарсис. Сребро се ковало тоа. Богат. Еремија 10.9. Езекијал 27 глава. Езекијал 27 глава, 12 стих заради твоето големо богатство, овде станува збор за Тир, Тир тргувал, значи, со Тарсис, заради твоето големо богатство, дури и Тарсис тргуваше со тебе, плакајќи го со сребро и железо, со олово и со калај твоето производство. Значи, имаме сребро, железо, олово, калај. Навистина просперитетен град. За разлика од Нинивија, каде што убиства секој ден, трупови, беззаконие, блудство овде имате сосема поинаков свет. И 25 стих од истата глава Езекијал. Натоварените тарсиски бродови ја превезуваа твојата роба. Беше полн и многу славен во срцето на морето. Тогаш биле прочуени и познати тие тарсиски бродови. Се тргувало. И еве го Јона, слегува во Јафа и оп, Брод за Тарсис. Знаете, кога бегате од Божјето присуство, кога бегате од Божјата волја, отворени на Божјата волја, гјаволот е тука, се да ви подмачка, се да ви постави онака да едноставно ве сруши до крај. И вие можеби на крајот ќе и види, Божја волја е ова. Затоа што така изгледа, меѓутоа Секојаш кога бегате од Бога, гјаволот е тука за да ви обезбеди превоз, па и пари ќе ви најде од некаде да, си го платите превозот, затоа што веројатно не било ефтин овој превоз. Читаме дека и она платил за патот, па греот е скап бизнес, вели Елен Вајт. <laughs> значи Бог му дава слобода и нему и на нас, Можеме ние да одиме во Тарсис и било кај. Меѓутоа, ако пловиме кон Тарсис, немаме благослов. И на патот може да не снајдат многу бури. А некој па денеска токму тоа сакаат, сакаат бурен живот, знаете. Не им е интересно, однака монотонно. И бегањето од Бога оди далеко, не застанува тука, слезе во Јафа, најде брод, го плати возењето и слегна во бродот долу, значи под палубата, па после ќе слегне уште подолу, како што самиот ќе каже во својата молитва во втората глава, ги вишол, му се моли на Бог и да му вели, ги видов коренјата на планините. Може да мисле коренјата на планините. Да Таму долу под водата, на дното од морето. Толку доле се симнал. Секогаш кога бегате од Бога, од вршењето на неговата волја, таму завршувате. И еве зошто Јона е интересен исто, ќе го поврзам она што, со она што минатиот пас зборувавме. Знаете, најтешкото е ова токму за човек, за нашата грешна човечка природа. Е да речеме, Господе, Твоја волја нека биде. Каде Ти ме прекеш, таму јас одам. За Нинивија, за Нинивија. Меѓутоа гледаме каков е човекот. Че Јона е еден супер пример за тоа какви сме ние луѓето. Иако е Божи пророк, пазите. Избран од Бога му доаѓа Господово Слово, налог. Го плати возењето, како што реков, слегна во него, во бродот, за да отплови со нив во Тарси, значи овде имало веројатно многу трговци, богати луѓе од различни нации, различни народи, различни вери, за да избега далеко од господовото присуство. Мјутоа, кутриот наш Јонче <laughs> заборавил веројатно што вели псалмистот во 139 псалм. Да твориме на кратко во 139 псалм. Иако овој псалм е, треба да не охрабри, овие збори треба да не охрабрат и да не замислат нормално. 139 псалм. Од првиот стих читам. Господи ме согледуваш целиот и ме познаваш. Ти знаеш кога седнувам кога станувам, веќе оддалеку ги знаеш моите мисли. Дали одам или лежам, ти гледаш се, познати сите мои патишта. Доека мојот збор уште не дошол до јазикот, а ти, Господи, веќе се знаеш. Ти ме опфаќаш од плеките од лицето твојата рака и ја стави врз мене. Тоа знаење премногу е чудно за мене, превисоко е за да можам да го стигнам. Каде да одам од Твојот дух и каде да побегнам од Твоето лице, од Твоето присуство? Ако се вознесам на небото, тамо си. Ако легнам во подземјото и тамо си. Ако ги земам крилјата на зората и се населам на крајот на морето, па и на дното од морето, и таму си. Твојата рака ќе ме води, твојата десница ќе ме држи. Еве зашто овие зборови се охрабрителни и треба да бидат за охрабрување, и тој да не замисли. Значи, едноставно ние не можеме да избегаме од Божјето присуство, меѓутоа Треба да не храбри тоа дека каде и да се ноѓаме, во какви длабочини, морски, план, а, планински врлови, височини, не знам што. Бог е тука. Бог се гледа, Бог се знае. е Јона веројатно знаете кога намерно бегате од Божито присуство, не ви интересираат вас <laughs> стикови од псалмите, Библијата, не. Ова Јона скапо ке го плати, иако веќе платил, кој знае, може би целата своја заштета, заштета ја дал за карта, за овој брод за Тарсис, ми тоа тоа не е она што највеќе ќе го чини. Допрвар ќе треба да плати. Под наводници, сепак. И сега што се случува? Интересно четвртиот стих. Некој се прашуваме зошто толку многу бури во мојот живот. Четвртиот стих е јасен. Господ фрли голем ветер на морето и стана голема бура во морето, та мислеа дека бродот ќе се разбие. Страшна бура. Забележавте, кажав, бродот за Тарсис не пловел секогаш, се пловел отовеш во тој период од годината кога морето е мирно. Значи, стана за Средоземно море. Но сега одеднаш бура, и тоа страшна бура, нормално е надприродна оваа бура, Господ ја фрли. Господ ја создал, Господ фрли голем ветер, велио. Значи, ако некојаш бегаме од Божјето присутство, бегаме отворено на Неговата волја, тоа да не се прешуваме често пати зашто имаме толку бури во нашиот живот. И тоа е пак поради Неговата милост. Целата книга за Јона, како и целата книга Библија е за спасение на човечкиот род, за спасение на Јона овде пред се, како главна фигура, за спасение дури и на патниците во бродот, па на крајот и за спасение на оној голем, да не речем милионски град Нинивија. Целата работа е околу тоа. Вели Елен Вајд, доколку Јона се покорил без приговор, тој би бил поштеден од многу горки искуства и би примил голем благослов но тоа не било случај. Јона буквално е дезертер овде. Дезертира и проблемите што туку надоаѓаат. Што вели понатаму? пред да преминеме на петиот стих, да се задржаме малку околу ова. Значи, Господ фрли голем ветар. Да отвориме во Евреите, во 12 глава, И Е, да ве прашам, вие кои што сте родители, дали родителот ако значи, употребува казнени мерки во воспитувањето на своето дете, мисли за него добро или пак? Сега тоа не му изгледа така на, на детето, <laughs> како што обично бива, ама родителот, затоа што е загрежен, затоа што мисли за негово добро, па може и да го казни, да употреби некои казнени мерки. Еве, овие стикови тоа не укажуваат, и потоа <clears throat> имаме споредба со нашиот небесен Отец. Прекрасни се овие стикови. Евреите, 12 глава, 6 и 7 стих, ки читаме. Зашто Господ го казнува оној кој го љуби, а го бие секој син кого што го прима вели, ако трпите укурување, Бог постапува со вас како со синови. Зашто кој е тој син, кого таткото не го казнува? 10-11 стих. Имено тие, родителите, земски, не казнуваа за малку денови, како што им беше угодно, а тој, Господ, нашиот небесен татко, за наша полза за да станеме учесници на неговата светост. 11 стих. Навистина, секоја казна во сегашноста не изгледа дека е за радост, која тој кој што се радува, која казнува, која трпи казна, туку за жалост не. Но, подосна им донесува мирен плод на праведноста на оние кои се обучувале преку неа. И сега Јона е тој кој што треба да се обучи преку неа, И затоа, уште еднаш треба да ни биде јасно зашто некојаш може би трпиме вакви бури и непријатности во нашиот живот, затоа што Бог сака да бидеме, да станеме свети, да, се, да бидеме спасени. Но фаламо на исто на истиот Бог, кој што пак не постапува според нашите гревови, а ако постапуваше така, тоа ќе беше тешко нас. Значи, Бог се обидува да го спаси Јона, затоа ја пушта оваа бура, И на сите овие проблеми морнарите се исплашија, секој го повика својот бог, кажавме, имало од наречни религија овде, купна луѓе, и за да го олеснат, значи бродот го фрлаат во морето товарот што беше во бродот. А Јона за сета таа криза, за сето тоа време, беше слегол на дното на бродот, легнал и заспал и тоа, внимавајте, со цврст сон. Јона спие како топ, што викаме и галенево. И сега, како да го споредиме ова спијање со скјалата на една друга бура на Галилејското море, каде што Исус спие со цврст сон, а овие паничат исто исто варуваат се вода изнасаат од, од, од бродот како да, за, само за да се спасат. Заборавиле на Исуса, а Исус спие. Овде Јона спие. А Јона бега од Бога. Значи, не секојаш тврстиот сон е доказ дека совеста ни е чиста, се е во ред со нас. Јона има лажно чувство на сигурност и покрај тоа што му е јасно дека бега од Божето присуство. Спие со цврст сон. Ние не знаеме во првиот стих како му дошло Господовото Слово. Може му дошло на сон. И она може би предходно неколку дена не можел да склопи очи, не сакал да склопи очи за да не му дојде пак <laughs> Господовото слово, ма сега дошло момент кога можел цврсто да си заспи, ама лажна сигурност е тоа, драги враги сестри. Не секојаш тоа значи дека се е во ред. Совеста не е чиста. И некако сигурно ќе се сложиме сите дека човекот како расте и созрва, ако правецот му е контарсис, се разбира, некако се повеќе станува безчувствителен, нечувствителен. Ако се секјавате на помладите години, сигурно сте биле многу почувствителни која ќе направите некоја белја и после како е? Страф, срам. Јас ке се сетам на еден момент, имаше повеќе нормално, како и секој дете ќе направите некоја белја често игравме футбол, значи во непосредна близина во нашето мало имаше ветеринарна станица и од таа имаше еден голем, огромен двор и ние тука си направивме футболско игралиште. Иако често пати не караа, меѓуто со деца кои изливал <laughs> на крај. И интересно беше што тој дел од каде што игравме футбол, значи не беше всушност тој дел на ветеринарната станица, тука имаше неколку станови тука кај што живеа луѓе и долу под румите, на едно од подрумите имаше само една мрежичка ставено, летно време, веројатно прозорот беше отворен и мрежата, мрежата не била никако прицврстена и удирајќи ја топката, топката влегува преку мрежата право врз таблата со јајца на, жената која што <laughs> живееше во, во еден од становите и после Абре, убре, кој ми ги скрши јајцата, ова, она, јас си чутам, избегав дома дори и не излегував <laughs> до утре, ми се чини и прекјутав воопшто, нити се дозна кој ги скршил, ни ништо, иако ете, нели, не е тоа, нити намерно, нити ништо, меѓутоа, сакам да кажам колку, колку ние како деца сме биле многу почувствителни кој ќе направи нешто. А колку човекот расте и, и старее некако се губи таа чувствителност и еве, Јона спие со цврст сон, доека овие мака мачат. И заповедникот на бродот му пристапи и рече, што е со тебе спанко? Стани и повика го својот Бог, забележавте предходно, тие сите го повикувале својот Бог. И не знам сега, не можеме да предпоставиме. Значи имале еден вид на молитвен состанок, меѓутоа како се молат не знам, бошците и паганите сигурно некако нас коленичејки, па кој знае, може би се удирале во гради, знаете како они на Кармил, па може би викале, врескале, што ли се не правеле, за да нивниот Бог ги спаси, а Јона цврсто спие и сега му доаѓа заповедникот на бродот и му вели, што е со тебе спанко, стани и ти повикај го својот Бог, може би, тој Бог ќе се спомне за нас, за да не загинеме. И тој Бог си спомнал уште многу одамна за сите нас, да не загинеме, па дури и за овие незнабожци, кои што сите верувале во некакви си измислени богови. Интересно е што, еве, и незнабожците покажуваат овде, ни покажуваат пример на нас, христијаните, дека обично сме склони да, да паднеме на молитва, е тоа кога сме во неволја како што имаше една од оние мудрости, го третираме често пати Бог како адвокат. Значи, го повекуваме тоа кога сме во неволја. Само, адвокат кога ви треба? <clears throat> Јона мислил дека ќе помине така, лесно неговото патување ќе се скрие од сите. Пазете, го криел својот идентитет, Никој не знаел кој е Јона со што се занимава. И потоа си рекоа едни на други, сите овие патници на бродот, ајде да фрлиме жребка за да видиме заради кого ни дојде ова зло. И пазите како Бог користи ваква ситуација, колку Бог е мудар на како се начин чудни се нели Божите патишта често пати велиме, ќе ги осведочи нив, а и на заспаниот Јона ќе му предочи во очи дека тој е виновникот и дека треба да се разбуди од таа негова безчувствителност. Да свати всушност дека не само себе си ги довел во опасност животите и на другите. Гледате? Значи, кога вие бегате од Бога, кога не сакате да отворите Божијата воља, тогаш не само себе, ги загрозувате и оние околу вас. Може да биде тоа вашето семејство, дело од црквата, од било кој и да се покри вас. Иако Бог воопшто не се занимава со фрлање на жребки, меѓутоа, знаете како што Павле вели, на евреите им бев како, бев како евреин, на грците како грк, значи само за да ги придобиам. Бог се тоа што го прави, го прави за да се спасат луѓето. Овде не е централна фигура Јона и неговото спасение, меѓутоа не само тој. И жребката падна на Јона. Тогаш тие му рекоа, јасно е сега, значи, кој е, заради кого, кого е ова зло, и го прашуваат, каже ни, заради кого ни, ни дојде ова зло, со каква работа се занимаваш, од каде доаѓаш, од која земја си, од кој народ, лична карта, со други збори. Да кој си и што си. И она, колку и да се криел, морал да проговори и вели, јас сум еврин и се бојам од Господа. Се бои она од Господа или се плаши од Господа? Е прашањето. Знаеме ние овој израз се бојам од Господа што всушност значи. Значи стравопочитување, нема кај она стравопочитување, би рекол кај она има страво страв, <laughs> ако може така да се нарече. Се плаши од Господа, вели небескиот Бог, кој ги направи морето и копното. Во ред и постава вели велат мажите се исплашија многу и му рекоа, овие се многу почувствителни од него. Очигледно. Што е тоа што го направи? Зашто беа узнале дека тој бега од господото приство и самиот им го раскаже тоа. Значи Јона им кажа. Иако мислел дека сето тоа така ќе помине. Господ не не остава на мира. Кога бегаме кон Тарсис, нема да не остави на мира, затоа што му е битно нашето спасение. Тие го прашаа, што да направиме со тебе за да ни се смири морето, зашто морето стануваше се побурно. Тој им одговори, земете ми и фрлете во морето, па ќе ви се смири морето, зашто знам дека заради мене се крена на вас ова голема бура. Веке Јона се буди и ова е единственото пророќство што ќе му се исполни <laughs> на Божиот пророк. Јона не ни, не ни било тешко да се предпостави вакво нешто. Знаете, кога сте, вие јасно свесни сте дека бегате од Бога, дека правите нешто што не е по Негова воља, и кога сте веќе осведочени, сите прсти се насочени кон вас, а тоа било Божја цел, Божја замисла, за да го освести Јона, по кој пат трга, тојаш многу е лесно да предпоставите што ќе ви се случи понатаму. Значи, нито ова е некое пророќство, да кажеме. Меѓутоа, им го кажува тоа, тоа ќе се случи. Иеко овие сакале да го поштедат, тоа се гледа од понатомошните стикови, но вели мажите веслаа за да се вратат на копното, но не беа способни зашто морето се креваше се побесно против нив. Ова е нешто слично и со учениците на она во она бура на Галилејското море. Веслаа! Сите своји напори ги искористија за да се спасат некако од бурата. тоа. Не можете да се спасите со своји сили, Бог има поинаков план, Бог сака да го спаси и она, меѓутоа и да ги осведочи овие незнабошци. Па може би на крајот и се спасени. Не можеме да кажеме. Тогаш го повикаа Господа и рекоа, значи кој Господ сега? Викаа предходно по своите богови. Сега го повикаа Господа, единствениот жив Бог, Господ кој што ги направи морето и копното. И рекоа, Господи, ти се молиме, ти се молиме, не оставај да загинеме заради животот на овој човек и не навалувај врз нас невина крв. Зашто, зашто ти е, о Господи, зашто ти, о Господи, си направил како што ти е мил. И кога вака би, рекла, би, би рекли евреите, ти е рекла, не, не, не, нека падне неговата крв на нас. И го зедоа Јона и го фрлија во морето. И веднаш морето, иако не вели веднаш, ама морето престана да беснее. Се среди работата. Меѓутоа Јона не е фрлен во морето за да загине. Тоа е планот Божи. Чудни се <laughs> неговите патишта. Чудни се неговите постапки во нашите и некогаш да можеме едноставно да се чудиме и да се начудиме не можеме да сватиме што се Бог прави во нашите животи за да не спаси. Го фрле во морето и морето престана бесне и тогаш мажите се уплашија од Господа со голем страв, та му принесоа жртва на Господа и направија заклетви. Како и да делувало ова на овие незнабошци делувало позитивно затоа што му принеле жртва на вистинскиот Бог. Ова било силно осведочување за нив а и начин како треба и она да се врати на вистинскиот пат, на задачата која што Бог му е дал. Господ беше определил голема риба да го проголта Јона. Јона беше во рибената утроба три дни и три ноки. Значи, ова не е крај за Јона. Бог сака да спаси, не да уништи, не да осуди. И интересно е што Јона овде станува символ за Исуса Христа. Зошто? Затоа што, и знаете колку и да велат луѓето дека ова е само една приказна за деца. Па затоа на децата пред си им интересна. му овој стих што прочитавме 17-тиот, на овој стих ќе се повика самиот Исус Христос. И тоа е повеќе од голем и не може да биде поголем доказ дека оваа книга, ова што овде му се случило на Јона е чиста вистина, колку и да е тоа чудно, ете риба го голтнала, па не знам, па три дена таму издржала. Тоа е чудо Господово. и да прочитаме Матеј 12:40. Матеј 12:40. Кога бараат, нели, фарисеите, книжниците постојано знаци, знаци од Исуса, што им, нели, тој 39 стих, зло и прелюботворно поколение бара знак, и нема да му се даде знак, освен знакот на Јона пророкот. 40 стих, зашто како што Јона беше во утробата на големата риба три дни и три ноки, така и синот човечки ќе биде во срцето на земјата три дни и три ноки. Еве каде Исус се повикува на текст од книгата на пророкот Јона. Јона станува символ за Исуса на некој начин, затоа што ова негово искуство предизвикало големо осведочување кај овие незнабожци кои што патувале со него, а всушност тоа ќе, ќе придонеси негово враќање кон задачата, враќање кон Нинивија и ќе бидат спасени на крајот сите, цел град. Ете какви се чудни и величествени Божите дела. Што заклучивме од овој значи, дел од доживувањата на Јона? Прво дека не е возможно да се избега од Божито присутство. Каде сакате, одете. На дното на морето, на врв, на планина, било каде, во најголема темнина не можете да избегате од Божито присутство. Ние сме повикани од Бога, даден ни е налог да проповедаме. Не, но не во Нинивија. Тука, околу нас, некои се повикани и многу подалеко, далечни земји. Дали ние тоа го правиме, дали се плашиме, можеби, за нашиот личен живот, или пак забораваме дека Исус рекол, јас сум до крајот со вас, Ако ви дојде Господово Слово, не забравяйте дека тоа Господово Слово е мокно, како што создало, како што Бог создал преку тоа Слово, тоа, значи, Слово ќе ве одржи, ќе ве запази, ќе биде со вас и ќе ги осведоче оние на кои што ќе им зборуват. Друга поука е тоа дека секојаш кога го факеме бродот за Тарсис, Не предизвикуваме неволи во својот живот. Значи, некогаш неволите, не секогаш, некогаш неволите, а доста често би рекле, ако сме искрени да кажеме, ние самите си предизвикуваме, затоа што го факеме бродот за таксис. Но тоа не значи крај. Само му задаваме повеќе маки на Господа, би рекол да не пронајде тамо некаде на дното на бродот каде спиеме, сме заспале во таа своја лажна сигурност дека еве супер е со нас, ние сме супер христијани, доека горе сите загинуваат, јас спијам. Баш ми е гајле. Господ има план, како што има план со Јона, така има и со нас, меѓутоа Видете какви се мерки Бог требало да превземе за да го освести Јона, за да Јона дојде на себе, како што се вели за, нели, за оне блудниот син. До какво держе требало да дојде, за да дојде на себе. Но и тоа понекојаш, ете, и тоа пали, а Бог знае како. Нека му е слава на Бога што секогаш секојаш тоа на што го прави е за наше спасение, за спасение на мнозина. Слава на Богу, што еднаш. Амин.